для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. навошта было дзяліцца таямніцай посміхнулася пандора бацька гатовы быў і сам аўтамат выкупіць толькі вакансон страшэнна ў парты дзёрзкі ах слова гонару рэпутацыя майстра павінен выканаць заказ кліента нават пад страхам смерці бацька задаволіўся тым што малюнак быў у нас а аўтамат сапсаваны дзе знаходзіцца скарб здагадацца было няцяжка Дом, прозваны агонь і жалеза, пабудаваны над сутарэннямі, дзе калісьці дзейнічала таемная лабараторыя доктара Ді і адбываліся зборышчы адэптаў чарнакніжнікаў. Бацька адразу выкупіў гэты будынак, паверце, абшукалі яго грунтоўна. Але ніякіх сховішчаў адкрыць не ўдалося. Бацька падумваў разабраць усё па каменчыку, але пачаліся чарговыя палітычныя мітрэнгі, мы з'ехалі, бацька памёрк і я вернулася сюды, толькі нядаўна. У таемнае сховішча ў гэтым доме прызнацца я больш не верыла. Каб яно было, даўно адшукалі б. Хто ж ведаў, што ў далёкай краіне знойдзецца доктар, які падчыніць аўтамат, расшыфруе малюнак і з'явіцца сам, каб залезці па скарбу. Леди Кларенс кинула поблажливый позерк на лёдника и зноу звернулася до Багинской. «Я отдала дом квакерам, бо ён карыстаўся такой дрэннай славой, что могли подпалить. А так святые люди молятся у день у ночи, але яны пачалі вярсти лухту про неких прывидов доктора Ди Уреля, и я вырашила халупу гэтую продать». «А чаму вы шукали тут кляйноды?» Ягоная мость пан Геранім Радзівіл марыў пра вогненны меч, ды наш доктар прыйшоў да той жа высновы, папыталася панна Багінская. Пандора іранічна хмыкнула. Для нас тут не было загадкі. Агонь сімвал нашага радавога герба. Жалеза прысутнічае ў гербе нашых палітычных праціўнікаў у выглядзе мяча. Перамога агню над жалезам, гэта пацверджанне нашай каралеўскай крыві. Чакайце, вылез пранціш, але вогненны меч існаваў разрэзаныя латы. А пра гэта давайте доктара спытаем. Лёднік змрочна пакланіўся слухачам і загаварыў павучальна, як на лекцыі. Мяркуючы па тым, што мне ўдалося зараз прачытаць у шытку доктара Ді, тут прысутнічаюць ажно два вогненныя мячы, альбо прылады, якія пераламляюць і ўзмацняюць светлавы промень. Канструкцыя, якая так спадабалася пану Агалінскаму, макет прыбора – у якім сонечны промень праходзіць праз сістэму люстэрак і можа падпаліць, ну, скажам, ветры з карабля. У добрае сонечнае надвор'е. Архімед у свой час такое ладзіў. Праўда, рабіць гэтую прыладу трэба футаў сем вышынёй, але жалеза рэзаць усё адно не зможа. Затое ў шытку, у Намаляваная схема, як выкарыстоўваючы люстраныя шчыты і скрытыя камеры, падмяняць у гэтым прыборы на вачах ураджанай публікі цэлыя прадметы захадзя рассечанымі. Псіхалагічнае ўздзенне можа быць вялікім. А чэрап ускрыкнула расчараваная панна Багінская – А чэрап ваша моць правобраз гэтай машыны. Думаю, доктар Удзі прывезлі яго з Амерыкі. Пан Гервасі адразу кінуў на чэрап зацікаўлены позірк. Доктар Дзі вывучыў яго ўласцівасці і захацеў скарыстаць прынцып. Пакладзіце яго на роўную паверхню. Планыка паставіла ўпадабаны рарытэт на скрынку для фокусаў. Лёднік зазірнуў сшытак, зверыўся з намаляванай там схемай і акуратна паднёс запалены ліхтар да крышталёвага твару. Зараз жа вочы чэрапа зырка запалалі адлюстраваным агнём, як бы з іх вырваліся два промні – Гэта было так страшна, што паланейка войкнула і нават леді Кларэнсу здрыгнула, а тады ляніва папляскала ў латкі. «Браво, прафесор! Доктор Ді мае варта гаспадчаніка. Можаце забіраць усе гэтыя рэчы, вы ж купілі іх разам з домам!» Пасміхнулася. «Мне, дарэчы, вельмі цікава было назіраць, як вы здабываеце грошы. Гэта ваш доктор...» сябр з каралеўскага навуковага таварыства, да якога мае людзі наведаліся пасля вашага візіту, распавёў пра шарлатана і блюзнера прафесара Лёдніка вельмі шмат цікавага. А назаўтра я сама паназірала за вашым выступленнем у маім улюбённым байцоўскім клубе. Мне паведамілі, што вы паслалі заяўку на ўдзел. Я была ў ложы, у белым капелюшы пад маскай. Я атрымала задавальненне. Леді Кавендіш прылашчыла сабачку, якога ёй зноў паднеслі па ейным знаку і агледзіла лёдніка неяк вельмі нядобра, ацэньваючы, як быццам збіралася набываць новы прадмет мэблі і прыкідвае, у які пакой яго лепей паставіць. Дарэчы, папрасіла свайго сябра, лорда Кавендіша, праводзіць вас дамовы, іначай, баюся, мы б сёння не размаўлялі. Паланейка ветліва пакланілася. Дякуем ваша моць, але ягоная моць лорд Кавендіш неяк дзіўна сябе паводзіў. Як толькі я спыталася пра вашую персону, высадзіў нас з карыты. Пандора адкінула галаву і засмяялася, як з гары едучы. О, <laughs> а я думаю, чаму ён сёння не адказаў на цыдулку? Няўважна скінула з калень сабачку, які пакрыўджана віскнуў. «Лорд мілы, але трохі надакучлівы. Чамусьці прыдумаў сабе, што ён у мяне закаханы. Мой муж за гэтага з яго весь час жартуе. Мне давялося запэўніць цэра Джона Кавендіша, што я з чатырма чужаземцамі асабіста незнаёмая, што справа чыста палітычная. А тут высвятляецца, што вы мною цікавіцеся». Што ж, давядзецца пакараць ягоную светласць за такую смешную рэўнасць. Пранціж глядзеў, як варушыцца дасканала акрэсленыя вусны пандоры, як яна манерна расцягвае словы, і яму здавалася, што гэта гаворыць аўтамат. Цяпер была бачна падобнасць, не знешняя, а ўнутраная, леді Кларенс і лорда Кавендіша гэткая абыякавасць да жыцця і смерці і чужых і ўласных упэўненасць, што кожны капрыз павінен задавальняцца, жорсткасць дзіцяці, якое надзімае праз саломінку жабы і абрывае крылцы мухам і проста не ў змозе сэнсаваць чужы боль. Ну, час ісці. Ах, гэтая палітычная барацьба аднімае так шмат сілаў. Леді з дапамогай прыслугі ўстала, зноў паправіла капялюш. Я хачу прыдумаць асаблівы гальштук для вігаў, элегантны і трошкі з выклікам. Панна Багінская адвесіла развітальны паклон з некаторай няёмкасцю, каб была ў сукенцы прысела па рэверансе. Пан Гервасій таксама пачуваўся пакрыўджаным, бо ледзе таксама вызначыла кожнаму сваё месца. На гэты раз княжна Багінска дзесьці блізка па статусе. Панагалінскі ніжэй на прыступку і размоў не варты. Пранціш вырвіч яшчэ ніжэй, паш, які трымае шлейф. А лёднік так, блазан, забаўка. А з забаўкамі можна вырваць не церымоніцца. Леди наставила на профессора палец, обтягнутый тонюткой скурой пальчатки. «Поедете со мной». Профессор Нават разгубился от нечаканности. «Наво что ваша мость?» «Лячить меня не будете?» Леди насмешно глядела на доктора, и было в ее погляде что-то драпежное. «Як вы фехтуете, я бачила. Теперь покажите свой медицинский талент». Лёднік ледзь стрымліваў злосць. Я не ўзяў інструментаў і лекаў. У маім палацы знойдуцца. Здавалася, Пандора падцягвае да сябе на павадку няшчаснага шчанючка, які ўпіраецца ўсімі чатырма лапамі вішчыць, але ўсё роўна апынецца ў дасяжнасці гаспадарскага бізуна. Нічога кепскага з вамі не здарыцца. «У таким разе, ваша светлость, я возьму с собой ассистента». Лёдник показал на Прантиша, а леди холодно сказала «Не, вы справитесь один, спадяюся». У опошнім слове прагучэла пагроза. Вусны лёдніка падціснуліся, вочы загарэліся, ён гатовы быў узарвацца, Але паланейка кальнула яго сваім кінжальчыкам у бок і, прыўзняўшыся на дыбачкі, прашаптала на вуха, захоўваючы мілы выраз тварыку. «Калі вы, доктар, зараз працягнеце ламацца, як дзяўчынка цнатліўка, далі бог, сама вас зарэжу, не чакаючы, пакуль слугі ледзі гэта зробяць. Ну, ну, усміхайцеся і наперад». У вачах пандоры – якая пачынала ўсведамляць нечуванае непакорства яе волі, з'явілася нешта такое «заб'юць усіх», мільганула у галаве пранціша. Музыка усміхацца і не падумаў. Ад гневу ён змог толькі павярнуць галаву ў бок багінскай і прашыпець лаянку на лаціне наконт чым вышэй, тым разбэшчаней, але заледзе сышоў. сука, толькі сказаў пана Галінскі, калі яны засталіся адны ў пустым, як сумленне прафесійнага злодзея доме. Садрала з нас тысячу фунтаў для смеху. Адчынілі для яе скарбніцу, знайшлі кляйноды, якія два стагоддзі сям'я шукала, а яна пасмяялася, ды яшчэ і доктара звязла. Вырвіч не знаходзіў месца трывогі. Мела рацыю пані Саламея. Лялька сапраўды нядобрая і небяспечная, Варта было ёе жыць, і яна схапіла таго, хто насмеліўся яе жывіць, проста страшная казка. Можа, прабрацца за ім у палац, што гэтае шалёнае з бутрымам вытварыць? Пан Гервасі здзекліва зарагатава, панна Багінская фыркнула над наіўнасцю студыёзуса. Думаю, твой былы слуга атрымае цікавую кампенсацыю за тысячу фунтаў. Леді ж сказала, што збіраецца адпомсціць лорду Кавендішу за дарэмную рэўнасць. Пранціш пачырванеў ад бруднага намёку. Усё-ткі прыдворнае жыццё заўважна разбэшчвае людзей – Неверагодна прыгожая радавітая асоба каралеўскай крыві, замужняя, што ёй сын полацкага гарбара, ды яшчэ не малады, худы, дзюбаносы, такі з'едлівы, што аб язык парэзацца можна. А пан Гервасій яшчэ і дадаў: Не здзіўлюся, калі ледзі пасля кожнага наведвання байцоўскага клуба, залучае да сябе чэмпіёнаў <laughs> нават самых страхотных лёднік твой перад радавітасцю дам ніколі не спыняўся у ягоным голасе чуліся ноткі зайздрасці і злосці Музыка проста сядзелі і маўчалі, як паляўнічыя, што дэкляравалі упаляваць зубра, ледзь падстрэлілі па курапатцы. Пан Гервасій паклаў ногі на скрынку з люстэркамі. Панна Паланея выкарыстала крышталёвы чэрап як падстаўку для парыка. Абодва падобна прыдумвалі, як найлепей распавесці тым, хто іх паслаў пра каштоўнасць здабытых лёгкаў не вельмі уражлівых рэліквій. Вядома, спадзеў быў налёдніка, а той усё не вяртаўся. Пранцішусь у сцяну шаблі скалоў, адпрацоўваючы хітры ўдар, які падгледзеў у прафесара падчас ягонага апошняга паядынку. З'явіўся доктар толькі раніцай. Прыйшоў стамлёны, Злосны, як шэршань, сцяўшы зубы, скінуў камзол, парык, боты і упаў ніцма на ложак. Вырвыч заўважыў, што на рукаве ягонай кашулі над павязкай, якая сцягвала рану, праступіла кроў. Што там адбылося, бутрым? Не вытрымаў студыёзус. Ты ў парадку? Ты чытаў біблейскую гісторыю пра святога Йозафа, якога дарэмна спакушала жонка вельможы Патыфара. Глуха ў падушку прагаварыў лёдніку, якога падобна не было сіл павярнуць галаву. А так так нешта памятаю пра мармытаў пранціш у кепскіх прачуваннях. Дык вось. Высветлілася я не святы Йозаф, сказаў лёднік. Пан Гервасій і панна Паланая рагаталі доўга, але сцішана. Злаваць прафесара яшчэ больш не хацелася нікому. Але гэта адбылося ўвечары. вечары калі заспанага лёдніка расштурхалі, каб уручыць перададзены з расфуфыраным лёкаем падарунак тысячу фунтаў, толькі не ў банкнотах, а ў пераліку на паўнавесныя нямецкія цыхіны і цудоўную турэцкую шаблю кіліч у похвах, усыпаных каштоўнымі камянямі. Доктар ачпурнуў мяшок з цыхінамі быццам, той таксама квапіўся на ягоную дабрадзейнасць. Шаблю нават з похваў не выцягнуў, толькі сціскаў сківіцы, хаваў вочы і спрабаваў не зважаць на з'едлівыя разважанні пана Гірвасія пра тое, што леді Кларэнс засталася, мяркуючы па ўсім, задаволенай лячэннем. І чаму толькі выправіла лекара на ранку, <laughs> надакочыў. Другі доктар пад дзвярыма чакаў, а? Я ўжо не прапаноўвала застацца падаўжэй прапаноўвала нарэшце раўнуў раззлаваны ўшчэнт лёднік усё прапаноўвала месца персанальнага доктара амарата палітычнага паплечніка з перспектывай увайсці ў партыю вігаў Ай, мала мне палітычных тузанінаў рэчы паспалітай і калі панства яшчэ раз нагадае мне пра ледзі я бадай што падумаю над яе прапановай больш прыхільна. Музыка Пасля гэтага жартачкі ўслых спыніліся. Пан Гервасій таксама надзімоўся, бо пана добра такі закранула, што на яго радавітага, дужага, прыгожага і маладога пандора не паквапілася і пайшоў піць портар, моцнае ангельскае піва, якое ўвайшло ў моду на Беларусі. У Менску за бочку портару прасілі 18 залатых, А тут яно каштавала усяго адзін. Да і піва было смачнейшым, бо свежае, незамучанае марскім плаваннем. А яшчэ казалі, што ангельскія півавары у піва, якое прадаюць за мяжу, дадаюць усякай халеры, каб смакавала і не псавалася ледзь не мышяку. Так што пана Галінскі, каб мог цэлы карабель якасным півам загрузіў бы – Багінская схавалася ў сваім пакоі, бо добра памятала пра пагрозу выкрадання. Цехіны пранціш дальнабачна прыбраў сабе. А лёднік, як відаць, пачына ўжо мучыць сябе за чарговы грэх. Ай, я нічога не скажу, пані Саламеі, ціха прамовіў пранціш. Я сам ёй скажу, ганарыста абвесціў доктар. Студыёзус вылупіў вочы. Навошта? Здурэў бутрым, хіба жонцы варта пра такое расказваць. А калі не варта, што ж гэта за шлюб? Паныла прамовіў лёднік, відаць, ужо уяўляючы непрыемную размову. Вырвіч, вырвіч, ажно застагнаў. Вось няшчаснае стварэнне гэты лекар вечна сам сабе жыццё псуе. Ты вось што перастань сябе грысці. У чым твая віна? Хіба ты сам да ледзі ў госці набіваўся, Ну трымаўся б за сваю годнасць як сабака за гаспадарскі венік, і нас бы там у бровары ўсіх і паклалі, і ляжалі б нашыя костачкі ў сутарэннях. Ото ж, пані Саламеі, радасць была б. Нам яшчэ вярнуцца трэба і выжыць. Ах, грэх ёсць грэх, прабурчэў лёднік, але відаць трохі супакоіўся, што пранціш не пагарджае ім. Mm -hmm. посміхнуўся дзівацтвам былога слугі. Стаць амаратам асобы каралеўскай крыві гэта ва ўсім свеце лічылася не за ганьбу, а за вышэйшы гонар, нават за дзяржаўную службу. За гэта змагаліся, ганарыліся і ўжо вядома не сароміліся прымаць дарункі. Станіслаў Панятоўскі паўсюль дэманстраваў залатыя табакеркі з вензелямі расійскай імператрыцы. Расказвалі, што як жывы быў яшчэ муж Кацярыны, які жонку сваю законную дужа не любіў і рады быў ад шлюбнага доўгу ўнікнуць, дык яны здаралася у чатырох вячэралі. Пётр са сваёй каханкай, Кацярына з цялком панятоўскім, а тады разыходзіліся гэткімі шчаслівымі парачкамі па пакоях. А былы мяшчук – пераймаецца. Святы Йозаф знайшоўся. Эх, ды каб яго пранціша Пандора ў госці паклікала. Эй, усё жыццё можна прыгоду такую спамінаць і сабой ганарыцца вунь, Паглядзець бы і на пана Галінскага, які ад зайздрасці паветра кусае. Панна Багінская, чый жанаты брат з дапамогай дацкага пасла Зіхфрыда фон Остена набіваецца ў каханкі да царыцы, таксама на доктара цяпер з большай павагай глядзіць, як бы ён у шляхецтве ўмацаваўся. А лёднік убач сорамна. Одно слово, кому само ў руки шчасце ідзе, той яго не цэніць. Шаноныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры пранцішавырвіча шкаляра і шпега музыка Александра літвіновскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя. Thank you.